Mia fantoma nocto Tagigias, mia nedormado baldau finigios. Mi povus ancorau iom cerbumi. Ciam mi alvenis en banlocon, mi tui celis alla lastacidomo verifi, ciam la traino, ost quar semainoi, forveturos de citie. La loco estis belega, cio nova, aquanageo alalogis min, sed cio, cion mia capo ne inventis, ne estas gioiga. Mi sentis min punita de la sorto, ciu sendis min nevolonte al tiu ci loco. Matene mi vecigis jela sessa. En corridoro jam aperadis fantomoi, samo samoi pacientoi kiel mi, sen brue celis al destinita loco. Mi rapidis al banejo, kie atendis min bano. Posladek minuta ripozo en mola lankovrilo, mi rapidis en sport salonon. Tie atendis nin fizioterapiisto, montris al ni facilan trejnadon por denovere preni muskolojn. Por mi gine estis facila, char multain semainoin mi ne plus estis exercinta. Nur post la exercado mi mater mancis en granda belega salono ca la trovita mangiajo bone gustumis mia mamalsatis. La proceduroi dauris. Tag mancion mi anjuis bone, Kvankam mi estis sata de suficia maten mangio. ristoi preparis multain lux nutrajoin, cioi devis esti gustumatai. Kelneroi silente aperadis ce la tablo por preni mendon de trincajo, mal aperadis cae baldau reaperadis cun electita glaso. Post tagmese mi promenis cun mia amikino same diagnozita, La urbeto ne estas tre granda, sed cun grandai parcoi mi sentis naturan circauajon, kiel bona loco, porce mia animo riposu. Ni revenis heimen, refreshigitai, cae planis vesperon. Vespere ne visitis kulturcentron, kie oni donis novan cehan filmon Nodoi cae Oranjoi. Tre placis almi tiu ci okazajo. Ne placis almi Coca-Colao cun puf maizo. En nija kineio tio ne estas kutimo. Vespere mi cae mia cunulino de chambero enliticis cae samtempe egdormis. Sed ne cio dauras ciel ni planas. Post unu duon horo vecis nin granda bruo el ban chambro. Tiun bruon ecigis dento brosso de mia chambra cunulino. La motoretto iam ne suffice funcciis, cae laute annoncis sian problemon. Ni cerbumis ciel silentigigin, sen nova vecado. Ciam ni nenion elpensis, ni reec dormis. Niai sonjoi dorlotis nin, cae afero cun dentobroso estis forgesita. Sed ne cio dauras, ciel ni planas. Post unu horo vecis min de nove granda bruo. Mi rapide trovis linan dentobroson. Gi silentis. Strange, domi auscultis la bruon, cae malfermis la pordon de la ciambro. Diable, de tie alvenas la bruo mirigite mi rigardis la grandan polvosucilon, quiu sciargita, prescau ne movigis, sed bruis. Neniu aperis en la corridoro, neniu alia vecigis. Tiu ci mistero ne plu lasis min egdormi, vane mi sercis la chialon, matene shainis al mi, che cione estis occasinta, che mi giuste songis cae la tagigio sendas mia in pensoin al novae tascoi.